g'ayri dinlar totibor bizdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنش لقدان suqutiga qadar deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Abdurrahman Nasr rahimahullohni o'zini hayotida bo'lib o'tgan dabdaba hashamatli hayotga o'zi ham kirib qolganligi to'g'risida bir misolni keltirib o'tamiz. Kunlardan bir kuni o'sha aytib o'tdik, Abdurrahman Nasr Zahro yaltiroq shaharini qurdi. Yaltiroq shaharini qurgandan keyin yaltiroq qasrni ham qurgan edi. Bu yaltiroq qasrni shu darajada dablabali, hashamatli qilib qurdiki, inson ko'rganda ajablanib qolar edi. Juda insonni jalb qiladigan yaltiroq bir qasr edi. To'g'ri Abdurrahman Nosir insonlarning birortasini haqqini bermay qo'ymagan. Hammani haq huquqini joyiga qo'ygan. Lekin shunga bo'lishiga qaramasdan ko'p hashamatli, dabdabali hayotga kirib qolgan edi. Kunlardan bir kuni o'sha yaltiroq qasr tashida Duru Gavhar marvarid Italiyadan keltirilgan marmarlar bilan qurilgan bo'lsa, tomini ichidan astarlangan bu astara tilla bilan kumush bir-biriga aralashtirib quyma ravishda tom qilingan edi. Shu darajada davlat boyib ketgan edi. O'sha qasrida o'tirganida haligi esingizda bo'lsa, Munzir ibn Sa'id degan bir robboniy olim bor edi. Malomatchini malomatidan qo'rqmaydigan, shunday amirlarga ham ochiq gapiradigan kishi edi. Munzir ibn Sa'id kirib qoladi qasrga. Abdurrahman Nosir o'tiradi va faxrlanib aytadiki, Abdurrahman Nosir Munzir bu qasrni qarang, tillodan qurdik. Tomini qarang, tillo kumush bilan aralashtirib qurdik. Ko'zlaringiz jimrab ketyaptimi? deb faxrlanib aytganida Munzir ibn Saidga nogahon ko'zi tushdida Munzir ibn Saidni ko'zidan yosh oqib soqollari uyib ketgan edi. Abdurrahman Nasir ajablanib, "Ey Munzir, sizga nima bo'ldi?" Men sizni xursand bo'lsin deb shularni aytgan edim deganida Munzir ibn Said Men Alloh subhanahu va taolo sizga bergan ne'matlarni sizni boshqa barcha insonlarni ustiga fazilatli qilib yaratganligi sababli shunday ne'matlarni ustida turganligi sababli shayton sizni kofirlar manzilatiga tushirib yuboradi deb gumon qilmayman deganida Abdurrahman Nosir Mudir ibn Sa'iddan nima deyotganligingizni bilyapsizmi? Qanday qilib shayton meni kofirlar manzilatiga tushirib qo'yadi deganida Alloh subhanahu va taoloni mana bu oyatini o'qigan ekan. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون agar iymonsiz kimsalar boy badavlat bo'lib to'kin sochinlikda yashayotganini kofirlarni shunday bir hashamat hayotida yashayotganligini oddiy insonlar ko'rib hamma havas qilib yerda musulmon odam qolmasligi, kofirlarni yo'liga o'tib ketishlik xavfi bo'lmaganida, Ya'ni Rahmon subhanahu va taologa kofir bo'lgan kimsalar uchun chiroyli dabdabali hayotda yashayotganligini ko'rib, kofirlarni millatiga o'tib ketishlik xavfi bo'lmaganida kofirlarni Alloh subhanahu va taolo tomlarini yu tomlariga chiqadigan narvonlarini kumushdan qilib bergan bo'lardi degan oyatni o'qib bergan ekan. Shundan keyin Abdurrahman Nosir ko'zi yoshlanib yig'lab haligi tomni darhol almashtirib oddiy tom qilgan ekan subhanalloh. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan vaqtlar o'tib Abdurrahman Nasr davrida yana o'sha taraf kasalligi, maishat parastlik, dabdabali hayot, hashamatli binolar yana sekin asta boshlanib ketgan edi. Bu maishat parastlik, dabdabali hayot halok qilguvchidir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا biz bir joyni halok qilmoqchi bo'lsak, o'sha yerdagi maishatparast dabdababozlarga buyuramiz fisq va fujur qilinglar. Fisq va fujur qilgandan keyin ularga halok bo'lishlik loyiq bo'ladida biz u joyni buzib yo'q qilib tashlaymiz deb Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Undan keyin yana Andalusni ortga ketishligi, sarson bo'lishligi, natijada davlat izidan chiqishligiga sabab bo'lgan taraf maishat parastlikdan boshqa yana bir sabab ham bo'lgan. Bu nomunosib shu ahil bo'lmagan insonlarni ishga qo'yishlik ham halok qilguvchi narsalar. Andalus tarixida bu ham ro'y bergan edi. Hattoki o'sha ko'rdik Hakam ibn Abdurrahman Nasir o'z hayotini oxirida 12 yosh o'g'lini butun katta Andalusga xalifa qilib saylab ketgan. 12 yosh bola nimani eplay oladi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni gapiga quloq soling. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomat alomatlari haqida so'ralganida Rasululloh sallam omonatlar zoyi qilinganda dedi. Shunda haligi kishi qanday qilib amonatlar zoyi qilinadi deb so'raganda Rasululloh sallam agar ish o'z munosib egasidan boshqaga yuklatilganda dedi mana bu narsa amonatni zoyi qilishlik dedi va shu narsaning o'zi qiyomatni alomati dedi agar amonatlar ya'ni ishlar o'zini munosib egasidan boshqaga yuklatilganini ko'rganingda qiyomatni kutavur dedi zikr qilinishcha shu hozirgi hayotimizda ro'y bergan bir voqeani aytib o'taman. Shu aynan noo'rin munosib bo'lmagan odamni tayinlashlik. Hattoki kofirlarda ham. Amerikaga ishlaydigan bir rusiy odam Amerika ishlaydi. Amerikani josusi o'zi rus. Rus hukumatida faoliyat olib borar ekan. Hattoki katta mansabga ham ko'tarilgan haligi Amerikani josusi. O'sha kishidan so'ralganda qanday qilib josuslik qilardingiz? Qanday qilib rusni zarariga ish qilardingiz Amerikani foydasiga desam, men bir katta ish qilmasdim. Faqatgina menga 5 ta bir ishga qo'yiladigan nomzod ko'ndaling qilinadigan bo'lsa, o'sha 5 kishini ichida eng zaifini qo'yardim. Shunday qilib tasavvur qiling, hamma ishga munosib odamlar, lekin munosiblarning ichida zaifini qo'yib boraversa, boraversa, davlat to'ntarilishligi bo'ladi. Undan keyin 3-Andalusni halok qilgan narsa avomillardan sababchilardan biri Davlatul Amiriyani Muhammad ibn Abi Amir davrida jihad bo'lgan kishilarga hattoki jihad qilishlik uchun ko'p askarlarga mablag'lar sarflangan, lekin o'shalarni ma'naviy ozuqasi kam bo'lgan. Qilinayotgan jihaddan asl maqsadimiz jannat, Qilinayotgan jihatdan asl maqsadimiz islomni o'rgatishlik, asl maqsadimiz allohni roziligi degan tushunchalar bo'lmagan. Faqat pul sarflab, urq sol olib kelib bo'lgan xolos. Tom ma'noda aytganimizda ixlos yo'q bo'lgan. Natijada Andalus ahli jihatdan faqat g'animat yig'ishligi u yer ko'paytirishlik bo'lib qolgan. Ya'ni ruhiy ma'naviy oziqa yo'q bo'lgandan keyin sekin sekin sekin odamlar shu hayotga ko'nikib borib oxiri insonlar jihatdan maqsadi asli jannat Allohning roziligi shahodat bo'lmagan tarixni aylanib turadi degani asli haqiqati mana bu yerda bo'ldi alloh subhanahu va taoloning sunnati o'zgarmas qonuni bu yerda ro'y berdi yaqinda shon shuhrat izzat quvvat haborat ilm ma'rifat to'g'risida gapirgan edik endi mana buni bu yog'i yiqilishlik suqut xorligu zarillik tafriqayu fitna to'g'risida gap boshlaymiz buni bu yog'i andalusdan endi yangi tarix boshlanadi yangi davr boshlanadi bu davr tarixda toifalar hukmdorlari deb nom olgan O'sha Hisham ibn al-Hakamni o'rniga Umaviylar olib tashlab Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abdul Jabbar ibn Abdurrahman Nasirni qo'yishgan edi. Yana ham yaxshiroq tanilishlik uchun bu kishini o'z laqabi bo'lgan o'zini bu Muhammad Mahdi deb nomlagan. Mahdi ismi bilan aytsak yaxshiroq bo'ladi. O'zini Mahdi deb ish boshlaydi bu Hishamni o'rniga qo'yilgan Umaviylardan bo'lgan xalifa. Lekin bu Mahdi hech qanday idora qiladigan qobiliyati bo'lmagan. Hech qanday bir siyosiy tushunchasi bo'lmagan. Hech qanday bir mas'uliyatni bo'yniga olib, mas'uliyatni his qiladigan kishi bo'lmagan. Bu kishi Mahdi ishini avvalida o'sha Omiriylar davrida hukmronlikka o'tirgan Muhammad ibn Abi Amirning yaqinlari katta-katta ishlarga joylashgan bo'lgan. Bularni bir hikmat asosida jalb qilib, yana bulardan ish olishligida o'rniga hamma omiriylarni qatl qilib tashlaydi haligi Mahdi. Endi tasavvur qiling, davlatda Andalus ichida omiriylar juda obdon joylashib bo'lgan edi. Endi bularni birma-bir qatl qilishlik juda yomon oqibatga olib keladi. Ikkinchidan barbarlar Amiriylarga yordam berganligi uchun barbarlarni ham sekin-sekin qatl qilib boshlaydi. Ularga hukm ham ijro qiladi. Davlatdan haydab haydavorib, yashaydigan joyidan uzlatga jo'natib va qomab, shunga o'xshagan barbarlarni ham sekin-asta qira boshlaydi. Endi tasavvur qiling, barbarlar yerliklar O'shalarda g'azabini chiqargandan keyin qanday qilib ish olib bor bo'ladi. Lekin bu Mahdiyni yon atrofdagi qarindosh urug'lari Umaviylardan bo'lgan ziyrak, fatonatli, hikmatli kishilar bu narsani xohlamaydi. Ya'ni insonlarda qatl qilaver, shu omiringlarga tegishli bo'lgan kattalarni qatl qil, barbarlarni kattalarni qatl qil deb aytmagan hech kim. Lekin Mahdi o'zini ijtihodi bilan, o'zini qo'shtirnoq ichidagi siyosatdonligi bilan shunday ishlarni qiladi. Barbarlar bu holatni ko'rgandan keyin g'azablanishdida darhol shimol tarafga borib, yaqindagina xalifalikdan bo'shlagan bir necha oy xalifalikdan ketkizilgan Hishomni ukasi bo'ladi Sulaymon degan. O'sha Sulaymonni olib kelishadida siz Amirul Mu'minin, xalifatul musliminsiz deb o'zlariga saylab olib, Mahdi o'rtasida qarama-qarshiliklar boshlanib ketadi. Bu yerda Mahdi Umaviylar tarafidan Hishomni o'rniga amir qilib qo'yilgan, xalifa qilib, lekin barbarlar Hishomni ukasi Sulaymonni olib kelib, bular xalifatul Muslimi deb nomladi. O'rtada kelishmovchiliklar boshlanib ketadi. Lekin barbarlar qarasa, kuchlari Mahdidigidan ko'ra zaif, Andalus tarixida hech ham ro'y bermagan bir ajib ishni qilishadi. Darhol Madinat Kushtala, ya'ni Kushtala degan shaharga borib, u yerda nasroniylar bo'ladi. Nasroniylarni boshlig'idan madad so'raydi, subhanalloh. Yordam so'raydi. Kushtala shahri Lion nasroniylar mamlakatini bir kichkina joyi hisoblanadi. Kushtala bu arabchasiga shunday deb aytiladi o'zi aslida Castella degan shahar bo'lgan. Castella. Bu Sulaymon barbarlar bilan borib o'sha Castella nasroniylardan yordam so'rab, ular bilan birga kelib Mahdi bilan jang qiladi. Natijada Mahdi yurkizadi, o'rniga Sulaymon Andalusga hokim bo'ladi. Undan keyin Sulaymon o'z nafsini musta'in billah deb nomlaydi. Shunday laqab oladi o'ziga. Musta'in billah, ya'ni Allohdan yordam so'rovchi. O'zi aslida bu munosib bo'lmagan ism, chunki musta'in bin Nasrani desek, nasoralardan yordam so'rovchi desek yaxshiroq bo'ladi, lekin e, shunday bo'lishiga qaramasdan o'zini nomini musta'in billah deb laqab oladi. Bu hijratni 400-yilida ro'y bergan edi bu voqea. 399-yilda Hisham edi, undan keyin Mahdiyni qo'yishdi, undan keyin Sulaymon bo'ldi. Shunday qilib 422-yilgacha 13 ta xalifa aylanadi. Endi Mahdiyga qaytamiz. Mahdi yutkazdi. Endi nima qiladi? Shunday tashlab qo'ymaydi. Mahdi yana shimolga qarab boradi. Shimolga borib, Tortusha degan shaharga borib, Tortusha degan shaharda Muhammad ibn Abi Amirda avlodlardan bir kishini uchratib qoladi. Birgalikda o'shandan yordam so'raydida Sulaymonni yiqitamiz deydi. Subhanalloh, kecha yaqinda Muhammad ibn Amirni farzandlari, qarindoshlarini ayovsiz qirgan Mahdi endi kelib farzandidan yordam so'rab turibdi. Mahdi yordam so'ragan bolaning nomi Al-Fata Wadih bo'lgan. Mahdini bu yordam so'ragandan keyin Mahdini qoniqtiradiki, sen bilan birga jang qilaman, sen bilan birga turib beraman, qo'lingdan ketgan mulkni seni qo'lingga topshiraman, deb haligi Mahdiyni qanoatlantiradi. Lekin shu ishni boshlashligimizda Sulaymon bilan jang qilishligimizda bizni toqatimiz yetmaydi. Chunki Sulaymon bilan barbarlar bor va Kastela shahri ham bular bilan birga turib biror bir narsa qilishligimiz kerak dedi-da, to'g'ri bor Barselona shahriga borib Barselona hokimidan Nasroniydan yordam so'raydi. Barselona bu Aragon nasroniylar mamlakatini bir shahari bo'ladi Barselona. Barselona bu yaqinda Abdurrahman Nasirni farzandlariga jizya to'lab yashaydigan shahar edi. Qachonki shu inqilobatlar vujudga kelgandan keyin ular jizyani to'lamay qo'ygan, o'ziga o'zi hokim bo'lib olgan. Lekin Barselona amiri buni qabul qiladi, sharti bilan qabul qiladi. Bo'pti, yordam beraman sizlarga, lekin shartim bor. Birinchi shart shuki, men sizlarga jangda yordamlashaman, lekin har bir kuniga 100 tillo tanga berasizlar. Ikkinchi sharti har bir askar ham 100 dinor tillo tangadan oladi dedi. Uchinchidan hamma tushgan g'animatlarni olamiz dedi. Shartni qarang. 4-sharti Salim shahrini qaytarib berasizlar. Bu shaharni Abdurrahman Nasr fath qilgan edi. Endi bo'lsa Barselonani amiri Nasroniy shart qo'yibdi-ki, birga jang qilamiz va shu shaharni qaytib berasizlar deyapti. Bu shartlar juda katta shart, juda yomon musulmonlarga zarariga bo'lgan shartlar. Qaysi bir musulmon bunga rozi bo'ladi? Lekin shu shartga Mahdi bilan Al-Fata Wadih rozi bo'ladi. Shu shartlarga rozi bo'lib, <sighs> o'rtasida va Mahdi Fata واضح o'rtasida jang bo'ladi. Jang bo'lib Sulaymon chekinadi. Qurtubaga Mahdi yana qaytadan saylanadi. Barselona amiri Nasroni aytgan shartlar to'lanadi. Salim shahri qaytarib olinadi, ya'ni Nasroniylar tarafga o'tib ketadi. Shu bilan jang yakunlanadi. Lekin oylar o'tadi, vaqtlar o'tgandan keyin haligi Mahdi bilan birga turib bergan, turib beraman deb qanoatlantirgan Fata Vodih bosh ko'tarib Mahdiyga qarshi bo'lib qoladi. O'zi aslida haligi Mahdi ahmoq shundan borib yordam so'ragan, birga turib ber. Chunki bu ochiq oydin hammaga tayin ediki, Kecha yaqinda buni qarindoshlarini o'ldirding, qarindoshlarini qatl qilib yording. Qanday qilib senga yordamchi bo'ladi? Hamma buni tushunib bilib turgan edi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan olib birga jang qilib hokim bo'ldida, lekin natijada fatavodih bunga qarshi bo'lib turibdi endi. Inqilob qiladi-da, bosh ko'tarib Mahdiyni qatl qiladi Fatah Hukmga o'tiradi, lekin bu fatavodih Vodih Abdurrahman ibn al-Mansur haligi fosiqdan ancha zakovatli bo'ladi. Bu o'zi aslida fata vodih o'sha Omiriylar sulolasidan bo'lganligi uchun Omiriylarni hamma yomon ko'radi. Aytadi fata vodih men hozir hukmga boshliq bo'ladigan bo'lsam, ya'ni hukmronlik qiladigan bo'lsam, har bir qabiladan odamlar menga inqilob qilishligi mumkin. Shuning uchun men Umaviylardan bir shaxsni xalifa suratida qo'ysamda, uni orqasida men ish bajarsam. Dedida aylanib aylanib qidirib qidirib haligi oldin Abdurrahman ibn al-Mansur davrida bo'shab ketgan Hishom 12 yoshligida xalifa bo'lib qolgan Hishomni olib kelib xalifa qilib qo'yib, orqasidan ish boshlaydi. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni mulkdur Andalus kitoblardan nomi qoldi. Üstü Ürdür Endelimiz